A mund të ma ndërroni rrotën? Dishan jak dai namman diesel song sam lit ka. Kam nevojë për disa litra naftë. Kam nevojë për disa litra naftë. Dishan mai mi namman benzin lau ka. S'kam më benzinë. Po kërkoj një oficinë. Ket ubattihet. Ndodhi një aksident. Ndodhi një aksident. Tu thorasap klaj ti sut ju ti naj ka. Ku është telefoni më i afërt? Ku është telefoni më i afërt?